Petra ma ho klask. Ar pempe gwech wel an honor tremen amma. Ma tese halfen chiko honor? Pi ou Mont klask les lez varn. Morke mil bel, barru franses kent Hag A gazo? Peuske me mont war yeun gant ar valimant bete gant tre de goulou ru a wel fet. An euse tapout ru ar maner war an tu kleiz. Ru franses war beware war an tu deo. Petra ma ho klask. Ar pempe gwech wel an honor tremen amma. Ma tese halfen chiko honor? Pe war Mont klas ko lez varn. Mor ke mil bel, baru franses kent Hag a zo Peus ke memont war yun gant ar valiman bete gant tre de goulou a welfet. An eusé, e, tapoudru ar maner war an tu kleiz. Ru franses kenta, vo ar e war an tu deo.